don haka za mu tashi kan addu'a ta ɗari da hamsin da uku ko zikiri na ɗari da hamsin da uku a ran masu ga karanta mana laƙanin ko? من كان آخر كلامه من إله إلا الله دخل الجنة من كان آخر كلامه من لا إلا الله دخل الجنة dakhala aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam yace mankana kana akhiru kalamihi wa fi riwayatin man kana akhiru kalamihi min ad la ilaha illa Allah dakhala aljanna dukkan wanda ya kasance akhiru kalamihi ƙarshen maganarsa da yayi gabanin ya rasu shine yace la ilaha illa babu abin bautawa ta gaskiya sai Allah in ya rasu da ita ta ƙarshe to ya shiga aljanna sai aka kira shiga aljanna ma a matsayin wani abu ne ma bi maimakon mustaqbali wato sai aka kira shi a matsayin past tense maimakon future tense kaman zai shiga aljanna amma sai aka ce kawai ya ma riga ya shiga wato saboda kawai abu ne tabbatacce a wurin Allah ta'ala zai kai shi zuwa ga rahama ta aljanna wannan hadisi iya da matukar muhimmanci hadisin riwaya ne na mu'azu bin jabal radiyallahu an shine alamu hadhihi al-umma bil halali wal haram kuma hadisin iya cikin littafin sahihul jami' hadisi na 6479 cewa hadisi ne da yake lafiyayye wanda yake mai inganci dukkan mutumin da ya zama kalmar su ta karshe ta barin duniya shine babu abun bautawa da gaskiya sai Allah zai shiga aljanna a wajen idan muna kusa da wani mutum ko ɗan uwa ne ko amini ne ko abin da ya kama da haka ya halatta mu ce masa ya ce la illallah ko bai halatta ba bangare biyu ne da malamai suna kawai sai dai ku da cewa la illallah har ya amsa wasu suna ga a'a za a iya ce masa ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wanne fi inganta magana mafi inganci duka biyu sun halatta ya halatta a ce ka ce saboda idan muka duba hadisi na da ke cikin sahih na ibnu Gibbana, rahmatullahi alai wanda yake mujalladi na bakwai namba na 272 manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam cewa yi lakinu mautakum la ilaha illallah ku rika lakkada wa mamatanku ku rika lakkada musu a bakinsu ku rika ba su wannan lakani din in an ga mutum ya zo gargara mahaifi ne mahaifiya ce ko abin da ya kama da haka ko aboki ne ko ɗa ne ko wa ne ko ƙani ne ko amini ne hatta wanda yake ba musulmi ba ya halatta ka gayyace shi ka bashi wannan kalma da annabi ya ce ku rika lakkana musu ku rika jefa musu da wannan malamai suka ɗauka cewa tunda an ce laƙinuhum ya halatta ka rika cewa su ce sannan ga hadisin da na yi magana sati da ya gabata na yahudin yahudi al gulab wannan yaro ba yahudi din da fiye yin halitta ya je gaishe shi bayi da lafiya wannan yake bayyana mana saboda kyan ɗabi'u na musulunci ya halatta a je a gaida wanda ba musulmi ban bayi da lafiya wanda bai da lafiya ba musulmi ya halatta ka ka gaishe shi ya halatta ka saya masa magani ya halatta ka bashi dan kudi ya sayi magani ya halatta ka saya masa abinci saboda shi musulunci yana sha'awar mu rika nuna wanda ba mu ba kyawawan ɗabi'u don su gane kyan addinin ɗabi'u na gaskiya na tausayi na mutuntawa na kyauta na haƙuri na yafiya na riƙon amana dukkan wani abu wanda yake mai kyau yana da kyau mu rika musu wannan hadisi na yaro ba hude da fiye halta ya gaishe shi yana cikin aljami a sahi na imamul bukhari hadisi na da da biyu saba'in. kuma har ya ba shi kalmar shahada yaron ya karba kuma ya ce alhamdulillah lalzi an ƙaza hominan na na gode wa Allah da ya kubutar da shi daga wuta dalilin sanadin kira da na masa zuwa ga addini za ka ya halatta in mutum aka ce la ilaha illallah yana gargara da alaman zai rasu bai ɗauka ba sai ku ce wane na eh da Allah ka ce la ilaha illallah a rika gaya mar ana rarrashinsa har ya faɗa in ya dace ya faɗa kuma ta zama ta ƙarshe to insha Allah ta'ala an yi sa'an tafiya akwai wata kissa ta ɗaya daga cikin magabatanmu wanda an haife shi kusan shekara 207 bayan hijira shekara 207 haka shekara 202 bayan hijira zuwa kusan shekara ta 289 bayan hijira ya rasu ana ce masa ubaidullah bin abdulkarim bin yazid amma an fi saninsa da alkunyarsa ta abu zur'a ko kuma a ce abu zar'a duka malaman hadisi suna rubuta sunansa da haka amma dai mafiya yawan manyan malaman hadisin sun fi aiki da abu zar'a mu kuma a nan mun fi rubutu da farta da abu zur'a abu zur'atar razi ko abu ar razi to akwai kissarsa na daga cikin kissosin da bilhakika tun farkon fara karatunmu suka samu kwaɗayin ilimin hadisi sosai wani lokaci babban malamin hadisi ne abu zur'atar razi babban malamin hadisi ne wanda daga cikin abun da ake yaba shi da shi a duniya shine ƙarfin hadda yana da memory mai ƙarfin hadda idan ya tashi karatu yakan karanta hadisi guda dubu goma karantawa ɗaya ya haddace dukkan isnadi da matani dukkan guda dubu goma yana zama ɗaya karanta su dukkaninsu ya haddace yakan iya zama ya rubuta hadisai a cikin takaddu a cikin bawon bishiya a jikin fata kamar hadisai da suka kai dubu ashirin talatin arba'in in yi ajiye su bayan shekara hamsin bai taba su ba in aka tambaye shi zai faɗi kowanne a ina yake mai ya rubuta kuma menene ainihin wurin da ya ajiye shi zai ba da komai daga farko har kashe zai bayar ko da ku a shekara hamsin bai taɓa wayoyi kalle su ba shi yasa magabata da dama sukan ce wanda suka rayu da shi cewa lalle ba su ga wani ɗan adam a tsakaninsu mai baiwar hadda irin tasa ba so abu zur'a arrazi ko abu zar'a arrazi wani abu ya faru gare shi kissa ce mai matukar daɗi mai yiwa tana cikin mafi daɗin kissa ta da kuwa da ɗan adam zai iya ji a duniya mafi daɗi a duk duniya wani lokaci ɗaya daga cikin wanda suke tare da su sunansa abu ja'afar muhammad bin ali ana kiransa warraq abi zar'a yana cewa kamar yadda imamu zahabi rahmatullahi alayya kawo cikin siyaru alamin nubala a mujalladi na goma sha uku daga shafi na shida, har zuwa na 85 wato shafi tara yana magana akan Abu Zar razi ko Abu Zur razi sai shi wannan Abu Ja'far Muhammad bin Ali rahmatullahi alayhi cewa mun je wajen Abu Zur'a a lokacin yana wani wuri da ake kiransa Shaharan wani ƙauye ne a wani gari da ake kiransa Arrai sai muka sami manyan malamai guda uku da ke tare da shi akwai Abu Hatim shi ma arrazi sannan akwai ibn waran sannan na uku akwai almundir bin shazan su uku suna tare da shi muna zuwa sai muka ga lalle da alama ajalinsa ya kusa saboda yadda jikinsa yayi da alama yana dab da ya fita a duniya zuwa ga barzaku sai suke tunanin to tunda ya kusa rasuwa kuma ba mu ji ya kalmar shahada ba ko za mu laƙana mar kalmar shahada sai suka tuno hadisin lakkinu mautakum la ilaha illallah wanda ke cikin sahih ibnu hibbana mujalladi na bakwai nan ba na 272 cewa ku ba masu magaji wanda suke a asauq kalmar shahada ya ce mai ke faruwa sai suka yi shawari mu bashi sai suka ce amma da kunya ai babban malamin ne muna ga girman sa a za mu je mu ce malanka ka ce sai suka saboda kunya sai suka ce bari su yi wata siyasa sai suka dauko hadisin wannan isnadi na man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna me suka yi sai na farkon su ibnu wara ne fara karanta hadisi din sai fara isnadin cewa haddathana abu asim haddathana abdul hamid ibn ja'far an salih ibn abi an salih ibn abi an salih ibn abi sai yana kaman ya tike ya gagara kammala isnadin balle je ga matanin hadisin sai ya tike amma da gangan ya tike sai suka fara kamar musaffa na hadisi sai abu hatim arrazu sai ya dauka shi kuma sai ce haddathana bundar haddathana abu asim haddathana abdul hamid bin ja'far an salih an salih an salih sai ya tsaya sai suna dan jan isnadin hadisin da shi ya ji yana kwance da magagi mutuwa sai dan bude ido haka sai ya kalle su sai fara karanta hadisin sai yana cewa haddathana bundar haddathana abu asim haddathana abdul hamid ja'far an salih ibn abi gharib an kasir bin murra an mu'ad jabal man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna sai ran sai fita kawai yana faɗa sai ran sai fita wannan kissa na cikin sayarwa alamin nu bala mujalladi na goma 13 tun daga shafi na 76 har zuwa na 85 kaga sun bashi isnadin ya bude ido yayi kuma ya karanta hadisin kuma ya rasu so shi yasa mutuwa ta manyan mutane akwai abin sha'awa a cikinta eh, kai ka san wannan ai in ba manya ba wa zai samu irin wannan shi hadisin san da ya kira isnadin yayi la ilaha illa la kuma ya rasu shi yasa malamai idan suka zo kan kissa sai su ce wannan shine hakikanin irin maganar da Allah ke cewa innal ladina qalu rabbuna allah sun mastakamu ta tanazzalu alaihimul mala’ikatu Allah ta khafu wala la ta hazanu wa abu shiru bil jannatin lati kuntum tu’adun na hannu auliya a kumfil hayati duniya wa fil akhira wala kun fi hama ta an fusukun wala kun fi hama ta da’un nuzulan min gafurin rahim tun eh, suratul fusilar ko musamman daga aya ta talatin zuwa talatin da ɗayan kagada ma ka ƙara ha talatin da biyu to wannan su ne asalin wanda suka yi imani da Allah kuma Allah ya tabbatar da su akan imani din ni da ku Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan imani zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala don haka yana da kyau kuma daga cin abin da ke taimaka mutum faɗan la'ilhaila shi ne saninta da sanin ma'ananta da sharuɗanta da kuma yawan faɗanta ai akwai hadisi da ke cewa aksiru min shahadati Allah ilaha illallah hadisi ne da ke da kyau biturukihi turuqihi wa shawahidihi Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah ya ce hadisi ne mai kyau a cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 461 cewa hadisi ne mai kyau so kula ga wannan yawan faɗan la ilaha illallah muhammadur rasulullah iya daga cikin azkar masu asali so da haka lakani ne mai muhimmanci yawan maimaita kalmar shahada da bin ma'anarta da abin da take karantarwa Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya na'am babi na hamsin da uku du'a umar usiba bi musibatin addu'ar wanda Allah ta'ala ya jarrabe shi da wata musifa ya samu jarrabawa a cikin rayuwarsa idan Allah ya jarrabe mutum da musifa ko ta rasuwa ko kuma ta dukiya ko ta wani abin da ya shafi rashin lafiya mai tsanani to mutum ya yawaita faɗan wannan don sunna ce ta Allah alkawarin Allah ne duk mai imani Allah ta'ala zai jarrabe shi babu dama mu yi imani ba mu samu jarrabawa ba wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wa thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun kamar da yake bakara aya ta nawa 155 Allah ya ce wallahi talahi billahi za mu jarrabe ku sanda Allah ya mana rantsuwa kaga buluwan na nakum ga lamun ƙasam ga nunut tauhid wallahi tallahi tabbas za mu jarrabe ku ba a taba imani da Allah ba mu jarrabawa aljanna gidan tsira ne ba a shiga tsira din sai an samu jarrabawa a duniya an yi haƙuri an bi Allah da daɗi babu daɗi sai a shiga aljanna mafhum tayyib da duk wanda aka jarrabe shi da musifa idan bai so yayi barin imaninsa to yayi riko da wannan addu'a din na'am lakani na 154 inna lillahi wa inna

lillahi wa inna ilayka raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha da Allah mu ji muhimmancin wannan addu'a din wannan inna lillahi wa inna ilayka raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha hadisi ne riwaya na ummu salma radiyallahu anha tace lokacin da mijinta ya rasu abu salma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mata ta'aziyya sai yana karantar da ita wannan ya ga ta shiga damuwa ya ce mamin abdin tusibuhu musibatun fa ya ƙulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khairan minha cewa babu wani bawa da musifa za ta auka masa ya karanta wannan addu'a inna lillahi me ma'anar inna lillahi mukan ce daga Allah muke wa inna ilaihi raji'un zuwa gaishe zamu koma gaskiya ya fi dace a ce inna lillahi mu mallakar Allah ne inna lillahi mu mallakan Allah ne Allah ne ya mallake mu yadda kake tinkaho kana da mota ba wanda sai ba ta kace to sai ka amince Allah shi ya mallake ka <clears throat> kuma mallakan da ya maka yayin mallakan motar da kai shine mu mallakar Allah ne wa inna ilaihi raji'un zuwa gare shi za mu koma Allahumma ya Allah ajurni fi musibati ka balla da a musifata ka kuma canja mun da abin da yafi da alkhairi sai ba ta wannan sai yace mata duk mu'mini da ya karanta addu'an nan Allah ta'ala zai ba shi hakuri a musifar kuma zai canja masa da wanda yafi wannan musifar alkhairi a wurin sa hadisin iya cikin sahihul jami hadisi na 6379 yace da ina karanta sai yace to waye miji na alkhairi waye zai fi Abu Salma alkhairi ai babu bayan lokaci sai ga fiyayyen halitta ya zo yana neman ta da aure albarkan ta rike wannan addu'a ai babu kokonto annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi mijinta alkhairi ko akwai kokonto akai <coughs> babu kokonto akai cewa ya fi shi alkhairi kaga alkhairi addu'ar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa alimni khairan minha iyali ka rasa mai gida kika rasa ɗa ka rasa ya kika rasa kanwa kika rasa iya kika rasa mahaifi kika rasa kaza kika rasa ki wannan addu'a Allah zai ka miki wani alherin sa da yafi wanda kika rasa da <coughs> in namiji ne kai rike addu'a da Allah zai kawo maka abin da yafi wanda ka rasa din me alkhairi shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha in ka duba ayoyin da muka karanta <coughs> na suratul bakara 155 zuwa 157 ai cewa wa bashiris sabirin alladhina idza asabarkum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaiika humul muhtadun masu wannan siffa akwai tsira da tsira da tsira a kansu da rahama daga wurin Allah kuma waɗannan su ashiryayyu mafhum tayyib kula ga wannan mu rike inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlib li khairan minha dukkan abun da muka rasa a duniya Allah zai canja mana da wanda ya fi shi alkhairi in dai muka karanta addu'ar da imani da Allah babu abin da zaka rasa Allah bai baka wanda ya fi shi alkhairi ba alkawarin Allah gaskiya ne babu yaudara a cikin sa mafhum tayyib Allah ta'ala ya samu wanye lafiya sai babi na hamsin da hudu addu'a inda ighmadil mayyit addu'a da ake yi lokacin da mutum ya rasu idan mutum ya rasu ana so wannan addu'a a karanta masa lokacin rasuwarsa to kana zuwa sai ka samu mutum ya rasu shi ne sai a ɗan rufe idansa idan idan na buɗe a taɓa ruwa haka in an taɓa sai a shafa haka a shafa a shafa a shafa haka idan zai rufu idan kuma yana da kashi kenan sai a karanta wannan lakani insha Allah lakani ne mai matukar muhimmanci bismillah ustaz Allahumma ghfirli wa يا رب العالمين وافتح في قبره ونور له فيه اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين وارفع درجته في المهديين وعاقبه في الجابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين واغفر لنا وله يا رب العالمين واغفر له في قبره واغصح له اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في أقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافصح له في قبري ونور له فيه wannan hadisi yana da kissa shi ma yana da alaka da hadisin baya hadisi ne na ummu salma radiyallahu anha a rasuwar wannan mijin nata abu salma radiyallahu anha cewa lokacin da abu salma ya rasu hadisin yana cikin sahihu muslim hadisi na 920 lokacin da abu salma ya rasu manzo ana sala ya zo gidan sai ga sun shiga damuwa da wani hali yana ganin su ya suna ta addu'a suna ta irin kamar wayo Allah yau mun lalace yau an shiga sai ya ce musu la tad'u ala an illa bi khair kar ku kuskura ku yi wa kanku addu'a in ba ta alheri ba kar ku ce kun shiga uku kar ku ce kun lalace ba a addu'a sai ta alkhairi kar mutum da kansa ce yau na shiga uku bai halatta ba don an shiga jarabawa. kar ku yi addu'a sai ta alkhairi sai yake cewa la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal mala'ikata tu'minuna ala ma taqulun kar ku yi wa kanku addu'a sai alkhairi don duk abin da kuka roƙa mala'iku na cewa amin in kun ce yau kun shiga uku sai ce amin Allah shigar da su uku in kun ce kun lalace sai amin Allah ka sa su lalace to yasa ba a so a yi mummunan addu'a an shiga jarrabawa mu dage mu rika yin kyakkyawan addu'a to a lokacin shi ne je kansa ya rufe masa idonsa da ya gani a buɗe sai ya ce Allahumma magafin li fulan Allah ka ai Allahumma abi salma Allah ka gafarta abu salma so in za ka yi mutum sai ka kira sunansa a wurin shi ne bismihi abrakin اللهم اغفر Isa, اللهم اغفر لعيسى اللهم اغفر لابراهيم اللهم اغفر لاسماعيل اللهم اغفر لابي بكر sai ka faɗi sunan wanda ya rasu Allah gafar gafartawa ne warfa ta fil mahadiyyin, ka dauka ka darajarsa a cikin shiryayyun bayin ka baki ɗaya. wa khlufu fi aqibihi fil kuma Allah ta'ala baya da ya bari ka zama khalifansa akan 'ya'yansa da iyalansa da komai ka kula masa da su su zama kamar sauran salihan bayi da ke da masu kula da su waga lana wa lahu ya rabbal alamin Allah ka gafarta masa ka gafarta mana ya mahalicin talikai wasu lahu fi qabri ka buɗaɗa masa kabarinsa don mutanen banza ana matsa kabarinsu ya takura su iyaka ko numfashi da ke suke yi amma mutanen ƙwarai ana yalwata musu kabarinsu da yalwa yake wa nawwir lahu fihi kuma Allah ka haskaka masa kabarin mutanen banza cikin duhu ne su kansu a tsorata suke kuma a cikin kabarin halitta ta kan zo munanan ayyukansu a cikin mummunan halitta ta zo kabarin ta yi ta ba su tsoro tana azabtar da su kuma aikin da suke a duya ne za a yi halitta yawan munin aikin mutum munin halittar da za ta zo masa a kabarinsa yawan kyan aikinsa kyan halittar da za ta tafi zama a cikin kabarinsa saboda in mutum ya ga in aikinsa na kwarai ne ma yana gani sai ce wannan kuma wata halitta ne sai ce ni ne aikinka na kwarai saboda murna sai mutum ya Allah kai tashin kiyama mana shi mutum roƙo yake amma mutumin banza in ya ga mummunan halitta me wannan kuma sai ce ni ne aikinka mai muni da kake a duniya yayi ta bashi tsoro yana azabtar da shi shi yasa duniya nan fa ba gidan zama ba ne. wallahi ba mu zo mu zauna ba dan zango ne kaɗan. yadda ka san ne a airport za ka yi tafiya za ka tafi amurka ka bi biye kawai ka je london heathrow an ɗanyi transit awa biyu uku hudu daga an gama sai ka yi connecting flight ɗin ka sauce. ko za ka tafi saudi arabia ka je ka addis ababa ethiopian airlines ko ka bi egypt ka tsaya a cairo <coughs> ko ka tsaya istanbul ka bi turkish kawai ɗan transit da ake annabi ya ce haka duniyar take kawai mun fito ne muka ɗan yadda transit sai mu wuce wani transit din awa daya wani biyu wani uku wani hudu to haka duniya take dan wannan transit din <coughs> mu ji tsoron Allah mu sani ba mu zo mu tabbata a duniya ba ko fa kullu man mata qamat qiyamatuhu mutum fa yana rasuwa shi daga ranar kiyama ta tsaya tunda ba za a dawo duniyan ba dukkan taniyan duniya nan mutum na rasuwa shi ke ta ta kare sai kuma yadda Allah ya yi mu kula da tarbiyar ƴaƴanmu mu kula da tarbiyar iyalanmu mu yi ƙoƙarin kulawa da tarbiyyar duk wanda ke ƙarƙashinmu ga sun zama bayan Allah na ƙwarai masu bin Allah masu gaskiya masu riƙon amana masu tausayi masu adalci masu zumunci dukkan wani abu na nagarta mu tabbatar da wanda suke ƙarƙashinmu sun siffata da wannan ƙoƙar kyautata tufafi rinsa gani duk iya daga cikin muhimman al'amura yanzu tarbiyyar 'ya'ya mata yadda take lalacewa yana bani tsoro matuƙa da gaske in ka duba rayuwar da muke ciki a baya ina tuna abin da ya faru shekara arba'in da ‘yan kai wanda muna ƙanana a lokacin ba al'amuran da kake gani a yanzu babu kashi ɗaya cikin ɗarinsu a wancan lokacin babu kashi ɗaya cikin ɗari amma yanzu yara su ta lalace mace ta saka kaya halittar jikinta komai a fili kuma a gidan babanta tafi da kuma wai bai damu ba kuma yana gani ta tafi ma wata tafi ta ta yi awa goma sha biyu ba wanda ya damu da ina ta je ta me dalilin ta magana ce yuno ta hasan ta yi graduating daga ingila ta je ta ta je ta yi graduating ta karanta international law ne ai Allah na kai ce. shi wai yana ga wai wannan shi wannan kayan shi ma yana cin karatun ne misali yanzu mu ba mu je ingila mun yi karatu ba nan sai muka zama haka ba dalili ba ne karatu daban ilimi daban lalacewar tarbiyya daban ba ɗaya suke ba ba abin da ya haɗa su in ta lalace to wannan ganin daman ka ne kai ka sa masa ido yanzu akwai taro da yawanci mu suke zuwa ake yi ana irin haɗa ‘yan mawaƙa sai a rika saya musu tiket ana biya suna zuwa wane mawaƙi ya zo a tara su su je su haɗu da maza su yi wake-wake a nan su yi exchanging number ta zauna tana mu'amala da wanda bata sani ba babanta bai sani ba tarbiya fa tana da wahala a yanzu zamanin baya tana da sauki saboda mu tashin mu a anguwa guda ba sai ka samu landline kwaya ɗaya ne duk wanda za a masa waya sai ya tafi gidan suwa na awa uku yana jira gabanin a kira shi ba da yanzu ga internet ga smartphone ga sim card kala kala yarinya za ta iya tura video za ta iya karban video za ta iya karba a whatsapp za ta shiga waje kaza ta yi kaza za ta shiga youtube ta yi downloading duwadana na al'amuran fa sai an kula da tarbiyya Allah zai tambaye mu amanar da ya ba mu waɗanda suke da amana ta shugabanci duka a kokari a kiyaye in kana da amana a wurin ka tabbatar da cewa jama'ar da kake shugabanta ka yara alaƙa su da Allah ka koya musu mutunci gaskiya riƙon amana kalca mu fa abubuwa ne masu kyau al'adu ba su karantar da mu cin amana ba ba su karantar da mu rasar kunya ba ba su karantar da mu ƙarya ba ba su karantar da mu yaudara ba babu wanda ya koyi waɗannan ɗabi'u bisa ga al'adarsa inda ka tashi a cikin irin al'ummar da muka tashi yau gaba ɗaya yara 'yan mata mafiya yawansu sun 'yan kaɗan da Allah ya kare an raba su da tarbiyya tarbiyyar nan babu ita yanzu ka duba fa hadisi da ke cewa alhaya wal iman kurina jami'an fa idza rufi ahaduhuma dhahaba al-akhar hadisin iya cikin sahihul jami'i saghir hadisi na dubu ɗaya da da da ɗari tara hamsin tara. manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yake cewa da kunya da imani an hada su wuri ɗaya ne idan ɗaya ya gudu ya tafi ɗayan baya zama shi ma zai gudu duk inda ka bar yarka mace kunya ta bar zuciyarta to imani ya gudu ba zai zauna ba ɗaya baya zama babu ɗaya mu a da maza ma masu kunya ne amma a yanzu fa mata ma ba su da kunya bare mazan sai 'yan kaɗan da Allah ta'ala ya kare mu kiyaye duk irin waɗannan abubuwa da ba su da asali a ajiye yara a gida su zana su yi karatu ko su kalli wani abu mai amfani a telebijin. amma ba daidai ba ne a rika karantar da irin waɗannan fasikanci yana cin abin da ke gayyato fushin Allah yake hana al'umma albarka yake hana amfanin gona ya albarka yake sa ruwan sama ko an yi bai da albarka yau hatta kuɗi bai da albarka abin da za ka rike naira dubu goma ya maka shekara arba'in hamsin yanzu sa miliyan goma ba za ta yi shi ba to ina albarka abincin bai da albarka iya kakannin ba san menene cutar ulsa ba ni na san tashi muna kanana ba wanda ke jin wani abu shi ulsa amma a yanzu fa mutum iya da kuɗi mai arziki ne miloniya ne amma wallahi iya da cutar ulsa kana cin abincin minti 30 yadda ka san an yi gobara cikin ka babu komai ya shige nan ya kone ba haka ake yi albarkar abincin abincin bai da albarka amma ci abincin wanda ma yake da abincin bai da albarka so mu kiyaye Allah ya samu wanye lafiya babi na hamsin da biyar addu'a lil mayyit fi salati alai addu'a da ake yi wa mamaci yayin yi masa sallah idan za a yi wa mamaci sallah ya rasu ana karanta waɗannan addu'o'i ɗin. a cikin wannan babi malam ya kawo mana kamar addu'o'i guda hudu in sha Allah ta'ala duka addu'o'i ne da ake yi wa mamaci a lokacin sallan gawa abinda ake cewa salatul janaza wato sallar mamaci ko anan masallacin aimun mun kawo gawa a ce to an kawo gawa bayan sallah za a fita a yi sallah to wannan sallah ta janaza shine kamar farewell sallah da ake yi kusan daga ita dan sai kuma gidan karshe a duniya shine cikin kasan nan sai a je a tona mutum mai yiwa a nan gidansa gadansa na miliyan goma ne ban dakinsa maybe miliyan arba'in a kashe aka yi shi akwai alatu a cikin kala-kala yana da kaza da kaza da kaza cikin ɗakinsa maybe kayan da aka yi banɗaki aka yi ɗakin ya kai miliyan ɗari amma aka je sai a tona ƙasa ana tonanta matukila a gama zarkwaila a ciki a cire a zubar ana cire a ga wani ici a tuge ƙasar nan babu flo babu siminti balle a yi skridin ɗinsa balle a yi fenti duka wannan babu a cikin ƙasar ba za a ɗauko yadi mai tsada shigen irin wannan ko irin wannan na ustafa saka ba fari ne da ya fi kowanne raha. sai a ɗauko shi ba da wani ado babu ɗinki a jikinsa da za a yi wani ce gashi na ya burge babu aikin waya babu links a jikinsa babu wani abu na lamu kawai sai a saka mutum a ciki a rufe kuma sai a ɗauko ganye ganye ma ba mai tsada ba sai a ɗora da ice icen da a gidan koto ba ka yadda a yi da shi yanzu ana wankan jego ba a dafa ruwa da ita duk wuce wurin to shi za a ɗora maka ka saba kwanciya kana ga ainihin pop lafiyayye mai kyau yanzu kuma shi kenan sai ice kan mutum kuma sai a mila kasar a rufe amma yi fulo ɗin wurin da ya halatta ba musulunci ita kasar haka za a barka a cinta haka za a bar na haka za a bar shi a ba duniya nan ba mai dare ya wuce ko fa anytime mutum zai rasu ko yanzu ne ko gobe ne ko jibi ne yanzu za ka rabu da mutum sai a ce ya rasu sai ka san ta ga kuma rabu duk da ka san zai yi rasu amma saboda yadda ta zo fuji'a kai kanka baka gamsun ba har fa sai ka je daga kai ne fa shi din ne zai ya rasu har ka da tunanin kar ko ba shi ne ma a gawar ba ko za ka gabu da shi kuma wallahi ya tafi kenan ba kuma labari ɗin shi kenan ba jama'a me a ciki me a cikin duniya nan gaba gabaki ɗayanta Allah shi samu wani lafiya na bismillah Allah اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع

وزوجة خيرة من زوجي وأنا في الجنة وأعز من عذاب القبر وعذاب wannan addu'a kamar da ne bayani ana karanta ta ne a lokacin da ake yi wa mamaci sallah a takaice siffar yadda ake yin sallah wa mamaci iya da kyau muna na miltafin a hakamun jana'is wa bida'urha ta'alif na fadilatu sheikh muhammad bin nasir dinil albani rahimahullah akwai babban littafin kuma akwai talhisinsa littafi ne mai matukar muhimmanci a takaice da ake sallan gawa a magana mafi inganci ana kabbara guda hudu ne amma sunna ta halatar da ana karawa biyar ga shida a wani lokaci kamar yadda fiyayyen halitta ya kara aka tambaye shi me yasa yace to wani ayyaje yakin badar so wata falala tana iya sa a kara wa mutum kabbara da in an yi kabbara ta farko haka Allahu akbar sai a karanta suratul fatiha isti'aza basmala za a karanta suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin zuwa karshe sai a kara kabbara ta biyu Allahu akbar sai ayi salatin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam musamman salati da ya fi tabbata daga gare shi ne salati na Ibrahimiyya mun yi magana mai tsawo a nan a kansa. In an yi kabbara na uku sai ayi addu'a kamar na wannan babin da za mu karanta duka daga kabbara na uku su ake karantawa ko ɗaya a cikinsu ko biyu ko uku ko huɗun, ko ma ƙarin haka kamar yadda suka tabbata a wasu wurare. in an yi kabbara na hudu maimaita addu'ar da aka yi ta uku ake a ta hudu in kuma an karanta wata a ta uku a cikin waɗannan ana iya karanta wata a ta hudu kamar a ta farkon nan da za mu yi sai gaya ta uku in an yi kabbara ta hudu sai karanta wata addu'a nan gaba da za mu karanta a cikin babin insha Allah in an kammala sai a yi sallama ya halatta a sallah a fita sallah ta farilla ko ta nafila sallama biyu ya tabbata a sunna sallama ɗaya ya tabbata a sunna a sallan gawa ma ya tabbata ana iya yin sallama guda nawa guda biyu ba sai ɗaya ba duka ana iya yi sai dai fiye fiyayyen halitta abin da ya tabbata a sunna idan yana sallama a fita a sallan gawa bai ɗaukaka murya iya na kusa da shi suke gane ya fita bai cika ɗaukaka murya a ciki ba Allah ta'ala ya samu wani lafiya wannan hadisi da ustaz ya karanta mana riwaya ne na imamul bukhari hadisi na 923 kuma hadisin Malik bin Auf ne Auf bin Malik radiyallahu anhu hadisin Auf bin Malik radiyallahu anhu sai ce Allahumma ghfir lahu warham Allah ka gafarta wannan mamaci ka masa rahama wa afihi Allah ka masa bashi lafiya wa afu anhu Allah ka yafe masa wa akrim nuzulahu ka kuma girmama masaukinsa wato inda zai sauka daga barin nan wurin wa wasi mudkhala ka yalwata mashigarsa entrance dinsa Allah ta'ala ka yalwata ya zama entrance ne na mutunci duk inda ka ga a mafiya yawan wuri an yi babbar kofa a mashiga gida to gidan karamci ne in ka ga an yi babban gate za ka ga gidan sarakuna ne ko gidajen masu mulki wani gate da za ka karfinsa gaba ɗaya kai kamar girman masallacin nan gate ne dai sai ka da kai kake sa to shi nuna babban gate a mafiya yawan lokaci iya nuna wuri ne na mutuntawa da kuma wuri ne na kasaita da isa to ya Allah ka bude mar mashigar kasaita ya shiga waghsilhu bil ma'i Allah ta'ala ka wanke shi da ruwa irin naka na musamman wasalji da ruwan kankara walbar da ruwan sanyi amma sanyi ba mai cutarwa ba wa nakihi minal khataya ka tsaftace shi daga dukkan zunubai kurakuransa kama na tsaita sauban abu ya mina janar kamar yadda kake tsarkake kake wanke fararen kaya daga dauda yadda za a wanke farin kaya ya zama tas to ya Allah ka wanke shi haka wa abudilhu khairan wa abudilhu daran khairan min dari Allah ka canja masa gida da ya fi gidansa na duniya shi ne ka sa gidansa na lahira ya fi gidansa na duniya kyau gidansa na barzakhu ya fi gidansa na duniya kyau wa ahlan khairan min ahli Allah ka bashi iyalan da suka fi nasa na duniya shi yasa a iya aljanna ana ba da iyalai amma naka na duniya ma idan suka bi Allah za su je su zauna tare su iyalan aljanna a ciki ana baka hulul ain kun mata ne ba sa bata maka rai kuma ba ma bangaren bata rai ba ba biyan kudin cefa ne babu rent ba biyan hayan gida na ga wani gardi ya gyara zama ka san haya iya cikin babban damuwar abuja ba school fees babu biyan kudin holiday holiday free ne <laughs> sannan babu sayan magani duk wannan babu hmm, hmm. wa zaujan khairar min zauji kuma ka canja masa iyali da tafi iyalinsa ta duniya wa adkhilhu aljannata Allah ka shigar da shi aljanna wa a'idhu min azabil kabar Allah ta'ala ka kare shi daga azaban kabari wa azabin nar kuma ka kare shi daga azaban wuta wannan irin addu'a ake karanta a lokacin da ake sallan gawa na'am sai kuma lakani na 157 wato addu'a na 157 kenan insha Allah ta'ala bismillah Allahumma وجاهدنا وطائنا وطويلنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من احييت مؤمنا فأهديه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا وعده اللهم اغفر لهينا ومسكينا وشاهدنا وغائبنا وشاهدنا وغائبنا وفضيلنا وكبيرنا وسبيلنا وسبيلنا وذكرنا وأنثانا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام اللهم لا اللهم لا ولا ولا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثى وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من آيته منا فأيه على الإسلام ومن توفيت ومنا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تبلنا بعدا وانا حديثي رواية لنا صحابي عبد الرحمن بن الصخر دعاك تسند أبو هريرة رضي الله عنه إمام النسائي رحمة الله عليه كاوش أحاديثي لدبو ديادة لترى دتمانين دتفر a ce Allahumma gafin hayyina Allah ka gafarta wa rayayyunmu wato kaga a sallan gawa da muke yi mu ma ana mana addu'a shi yasa sallatan gawa kamar da ya tabbata a sunna kana da lada kirati guda daya raka ta magabarta lada kirati guda daya an samu kirati guda nawa guda biyu kowane kirati ya kai girman dutsen uhudu to banda wannan in muka tsaya muna yi wa gawa sallah akwai kyakkyawan zaton mu ma ana mana addu'a kaga Allahumma ghafir li hayyina ka gafarta wa rayayyin mu muna ciki sannan wa mayyitina da matattun mu wa shahidina da wanda suka zo nan kaga an gara mana addu'a wanda ke sallar shine wanda ya shaida da wa ghaibina da ƴan uwan mu da basu zo nan sallan bai Allah su ba Allah ka gafarta musu kai ka ji rahamar musulunci shi wanda bai zo ba ana masa addu'a ana roƙa mana mai gafara ta Allah amma kullum abin da ke da muhimmanci malamai ke fada ne in muna son Allah ya gafarta mana in mun rasu musamman irin waɗannan lokaci to in muna duniya mu kwatanta mu kwatanta mu kwatanta wajen bin Allah kullum mu dage kwanakinmu suna karewa alaƙarmu da Allah tana ƙara kyau ya dace zama alaƙar ka ga Allah jiya ya fi shekaran jiya kuma alaƙa ta da kai ga Allah yau ya fi jiya kuma mu yi shirin cewa alaƙar mu da Allah gobe za ta fi yau kyau wannan fa ita ce siffar mutumin kwarai babu bala'i da tashin hankali da ya kai kwanaki suna karewa alaƙa da Allah na lalacewa shi ya fi komai fitina amma in kare kyau suke dukkan kantan kare kan da suke yi to ana kare tsammanin rahama ne ta Allah subhanahu wata'ala zuwa ga bawansa musamman a duniya mu kiyaye ababe guda biyu na farko harshenmu na biyu al'aura zuciyar ɗan adam ta fi komai muhimmanci a jikinsa amma ita zuciyar in tana da kyau tun da ba ta magana ana gane kyanta daga gabbai ne in ta lalace kuma ana gane lalacewanta daga gabbai ne saboda gaban jikin mutum harshensa hannunsa kafarsa al'aurarsa kunnensa idansa bakinsa su suke fassara mai cikin zuciyar na keɓance kiran harshe da al'aura dogaro da hadisin da ya ce mai mamli ma bai na lishiyayi wa ma bai na fakhidaihi abu lahul janna la ilaha illallah jama'a mu ji ƙarfin hadisin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi na Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi hadisi na 6774 yana cewa mai li lima baina lihiyaihi dukkan wani wanda ya lamunce mun abinda ke tsakanin gemun sa biyu wato gemu a shi aka kira wannan gashin da wannan so sai a ce haban sama da ƙasa to wannan sune gemu biyu wanda ya lamunce mun tsakanin sama da ƙasa shine me wannan tsoka wannan kaganta shi ne harshe Ba Allah ya ce duk wanda ya lamunce mu zai yi kontrolin zai fi ƙarfin harshensa a magana ya kuma lamunce mun abin da ke tsakanin cinyoyinsa guda biyu menene al'aura duk wanda ya kiyaye su annabi ya ce ni kuma larar kiyama na lamunce ba su shiga aljanna in dai ka lamunce za ka nisanci saɓon Allah da su to ni kuma na lamunce maka gobe kiyama insha Allah ta'ala kai dan aljanna ne kawai abin da nake nema ka lamunce mun nima in lamunce maka mutane da dama suna iya kare al'aura amma kiyaye harshe sai wanda Allah ya kare ko dan kasuwa ne ko dan siyasa ne ko dan boko ne ko matan aure ne ko maza ne kai hatta a cikin mu almajirai da malamai kiyaye harshe sai wanda Allah ya taimaka A kowanda idan ya zauna majalisunsa babu taɗi sai cin naman mutane a kira gulman wani a zaga a kira wani a aibata ba haka ya dace ba jama'a shi fa dan an ba mu ikon mu karantar da addini bai kuma zama halal ko Allah mun ce mai karantar da addini ya zagi wani koyewa na ƙarya koyewa na ƙazafi ba ba ba halal ne. yadda aka ce wanda yake jahili ya kiyaye harshe shi mai karantar da addini shi ma wajibi ne sai ya kiyaye harshensa musamman inda za ka fita a cikin fassara ayoyi da hadisai da maganganun magabata ka kawo labari to a nan gizo ke saka wani labarin mutum zai ka in ka tutsiye shi gaban alkali ba zai iya kare kansa ba shi yasa mutum ya kiyaye ba duk abin da aka tura maka a whatsapp za ka je wajen wa'azi ka faɗa ba ba duk abin da ka gani a facebook ko twitter ko kaji a rediyo ba a'a mai wa'azi da karantarwa sai ya tantance labari da a ina ya san haka ne sai ya faɗa amma in ba haka ba hatsarin harshen ya taba shi in ni na ya taba ne in wani ne ya ya taba shi musamman abin da ya shafi mutuncin mutane da jininsu da dukiyarsu duk abin da zai bata ta koyi kawo fitina a kanta wallahi abin mu nisance shi mu duba irin hidima na addini da ibnu hazmin rahimahullah yayi amma dalilin cin naman malamai da magabata da mutum mutuncinsu da ya yi duk wanda ya yi ba ilimin sai ce amma dai kaito da maganganunsa ba ilimin ba maganganunsu ake aibatawa in ka duba cikin siyaru alamin nubala na imamu zahabi rahmatullahi alaihi mujalladi na goma sha takwas wajen shafi na da ɗaya zuwa wajen da hudu. imamu zahabi wata magana mai muhimmanci akan ibn hazmin ibn hazmin in ka ki lafi sana al-muhalla izbun abdussalam alayhi rahmatullah yace manya manyan takaddun addini da aka zuba ilimi da fiqhu a ciki da ya gani yace na farko al-muhalla ta ibn hazmin na biyu yace al-mughni na ibn qudama yace waɗannan takaddu ilimi ya ka ilimi a ciki amma da imamu zahabi rahimahullah yana magana akan ibn hazmin sai yake cewa wali mailun ila bi muhammad bin hazmin yace ni dinnan ina karkatuwa ina kauna asali na ibnu hazmin da ake wa alkunya da abu muhammad yace li muhabbatihi fil hadith sahih saboda yana son ingantaccen hadisi wa ma'rifatihi bihi kuma ya san hadisi iyaka sai yace amma walakin la uwafiquhu bana muwafaqa da shi akan me yace fi kalamihi fi rijal wal ilal cikin maganganun da yake akan manyan malamai da kuma illoli da yake ta maganganu akai yana aibata mutane yace bana muwafaka da shi kadai wal masail al basha'a fil usul wal furu da wasu maganganunsa cikin matsaloli ko na fiqh ko na aƙida yadda yake sa wasu mutane a gaba ya musu babu dadi yace walakin sai dai la wa la’ukafirhu ni ba zan kafirta shi ba ina roƙon Allah ta'ala da shi da sauran musulmai Allah ta'ala ya yafe musu yace kuma ina itirafi da cewa Allah masa baiwa da kaifin basira amma maganganun da yake akan magabata da sauran malamai ban yarda da shi ba kaga kenan wannan bayyana mana yake ko muna karantar da addini ba a ba mutum lasisin yin ƙarya ko cin mutunci ko aibatawa ba kuma ɗaliban iya ilimi mu kiyaye wannan da bambanci tsakanin karantar da addini da kuma zaman mutum ɗan jarida ɗan jarida shi ne da zama ta kalabarai labarai yana faɗa amma mai addini addinin yake karantarwa in wani abu ne ya zama dole a yi magana sai an samu evidence da hujja in kwa ba haka ba to sai a ce a kai wurin alkali idan alkali ya tabbatar da laifi ya tabbata to mu za mu yi magana a kai saboda ba wanda ke da ikon tabbatar da alƙalin abu biyu na farko wanda ya laifi ya ce ya yi al’ikirar aula min shahada na biyu a kai gaban alƙali ya tabbatar amma mai wa'azi ba aikinsa sa bane sai ya tabbatar da wani yayi kaza ba aikin mai dawa ne. shi yasa Sheikh zai ya rubuta tafin na hanu du'a ba ya yace mu malamai ne mu ba alƙalai ba shi mai karantar da addini bai da ikon yi wa mutane hukunci wane kafuri ne wane mushriki ne wane kaza ne ba aikinsa ba ne musamman ya kira suna yana iya cewa aiki kaza haramun ne aiki kaza shirka ne aiki kaza kaza ne duk ya halatta amma ka kira mutum ka ce wane mushriki ne wane dan bid'a ne wane dan wuta ne wallahi ba aikin mai wa'azi bane in dai a kira suna shi sa malaman musulunci ba sa takfirul muayyad ka ayyana mutum ka ce wai matsayinsa shi kaza ne kai ba alkali ba ne aikinka shi ne laifi kaza wanda ya shi kaza amma ba za ka ɗauki laifin ka ɗora wa ne bayan ka ɗora kuma ka kora shi wuta ba addini mai karantar da addini baya wannan alkali ke da ikon ya yi wannan ka'ida in kana ga watakila haƙƙinka wane taɓa ko kuma yi zalunce ka ɗauki matsalanka kai wurin alkali mai yiwa kana da shaidu idan alkali yi hukunci aka ɗaukaka hukunci shi in yi amince shi ke kenan an je har supreme court abinda suka yanke shi ke kenan ne kotun mai. Allah ya isa shi sa a musulunci kuma musulunci ke wajabtawa alkalai su zama masu aiki da adalci wannan wajibi ne saboda me saboda babu abun da ke gyara system kamar ya zama mai rauni in ya kai ƙara duk ƙarfin mai ƙarfi ana kwato masa haƙƙinsa amma lokacin da ƙasa ta lalace ko al'umma ta lalace mai rauni ba a kwato haƙƙinsa mai ƙarfi ne yake aiki da ƙarfi ko kuɗi ya kwaci haƙƙi to al'amari ya lalace gaba ɗaya sa muna nasiha ga waɗanda suka samu kansu a alƙalanci tun daga unguwanni zuwa ƙauyuka zuwa jiha zuwa ƙasa muhimmin al'amari ne suna da muhimmanci wajen tabbatar da zaman lafiya da adalci a ƙasa wajen ƙoƙarin ba wa mai gaskiya haƙƙinsa ko da shi ne rauni ne in aka samu wannan al'umma tana gyaruwa Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya Allah ya ji iyayenmu da malamanmu mu kuma almajirai ɗalibai da ke karatu mu daina yawan rubuta tambaya ka turawa ne su wanda sun yi kaza da kaza aka maka Allah me matsayin wannan bai daga cikin ladabin ilimi ladabin ilimi kullum aulawiya kai kanka ne alakar ka da Allah ta dame ka akwai wani babban malami a Saudi Arabia wanda ina da alaka ta kai tsaye da shi yana bayyana min wani lokaci muna gana irin lalacewar tarbiyyar ɗalibai da ake koya musu kawai yace wata ran yayi wata muhadara a saudiya ya tashi sai wani matashi ya zo ya same shi da takarda da biro a hannunsa sai yace ce masa akar makalla wai an ce kai mutakhassis ne fil hadith takhassu wa to ilimin ka na hadisi ne yace na'am haka ne sai yace ina so ka bayyana mun yadda ake ta hakikin hadisi yanzu zan rubuta saboda zan je na fara ta hakiki sai ta ai duk hadisan da zaka yi ta hakiki wanne ne irin su sai ta irin su Abu Dawud ne sai ta mije tace sai magabata irin nan kusa kusa irin su Sheikh Ahmad Shakir su Sheikh Nasiruddin Al-Albani su Sheikh Shu'aibu Arnaud su Sheikh Abdul Qadir Arnaud kusan yi ta hakiki Allah ya ji kansu ya waɗannan suna da tasahuli masu rauni ne ni bazan dogara da aikin su ba wai kuma da takarda da biro yake so a wurin a koya masa yadda ake ta hakikin hadisi minti nawa ya saura karatu minti biyu ko a wurin yake so a koya masa yadda ake tahakikin hadisi ya ce to katun hadisi ya wuce haka ga yadda ake yi sai ya dauki shekaru suna ba da shekara talatin wasu arba'in suna yi gabanin su fara aikin da kaje so sai ka yi kaban sati ko 40 years kana hidima ba abu ne da za a koya maka da takarda ba kawai muke ce muka so da zama professor of medicine ko surgery ko gynecology ko wani abu da ya kama da haka ne a take a takarda a gaya mana rubuta ya je fara surgery dai yiwu ba zai yiwu ba ya ce masa ba zai yi ba sai juya kalle sai ya ce masa ah, al’ikwanin musulmi sai ya kira sunansu sai ya ce ahun minal musulmi na ah, ok jama'atu tablif sai ya ce ahun minal musulmi na minal kofar su dukkaninsu a duniya musulmi ne ko kafare sai ya kalle shi sai ya ce ba ka haɗa jama'a gaba ɗaya ka mata hukunci ɗaya ko a zamanin mazan Allah za ka samu su habbai a cikinsu an samu wasu munafukai sun zo sun shiga daga bayan mazan Allah zai kira ya ce karku yadda da wani so a duk duniya baka hada wata al'umma ka ce duka ta kwarai ne ko ta banza me yiwa mafi yawa na banza a samu na kwarai a ciki me yiwa mafi yawa na kwarai a samu kuma na banza a cikinsu? ko mafi yawa na banza a samu na kwarai za ka yake cewa kowa a cikinmu zai je ga Allah ne a fihi a mace fara? kowa shi kadai zai je ba a jama'a ake zuwa ba kowane mutum Allah zai mace sabi ne bai yiwa jama'ar da yake ciki tana da rauni shi na kwarai ne mai yiwa ta kwarai ne shi na rauni ne so kowa shi kadai ne sai juya sai kira wata jama'a sai ce ahum min ahlil janna aw min ahlin nar sai ce to jama'a kaza kuma su ɗan aljanna ne ko ɗan wuta sai kalle shi sai ce masa sai ce masa shan lastu malika yace ni ba malik bane sai ce masa waye malik sai ce shine mala'ikan da sunayen ɗan wuta listin ke hannunsa ni Allah bai bani listin ɗan wuta bare in duba an gaya maka har a tambaye ni wai su wani ɗan wuta ne ko ɗan aljanna yace wallahi bani da listin shi mala'ika Allah ya bawa in kana so in ka gamu da shi sai ka tambaye shi amma ni dai kan ban san in wuta da aljanna ba muna fahimta to wannan fa shine dabi'un wasu almajira yanzu inda da ya tashi ce yan wuta ne sai ce Allahu akbar to ya ji daɗi. menene dadin ka dan an kai wani mutum wuta dadin ka fa shine na banza ya lalace bi Allah ya shiga aljanna shine dadin to wannan al'amura ku zama masu ladabi mu rika kiyayewa Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ta'ala ya gyara mana almajiranmu da iyayenmu malamai gaba daya Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال ala كما wa على ابراهيم Muhammad على محمد وعلى ال محمد كما ala على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والله تعالى أعلم